ordin azken behik tutzu, eh, ordin epailea ina intzinin igantzuzun eta hunek uh, preso sartuzizun aintzinetik zutin eh, hausien gatik, zenta hoai tizu behiagoik. Bena, uh, eh, egoitze galtegin entitzu, igantzien uh, hi hua hauziak uh, eh, hainkuntre hua izan gabe, be, butik bu aha dena. Eta hoik hasikotut zube hilabete honda hujin, urrietan badik ez hauzi bat, beste bat azauan eta ondoko bat uh, abentin. segidan hasikotut zu uh, alkartzen uh, sustengu komite bat uh, prestatzeko, ordin egunko manifestaldian ebaidea guk dizugu egin, eta ondoko astetan alkarte bat ahamuntatuko dizugu eta gaizak antolatuko, egoiz sustengatzeko eta befamiliae.